بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في السور فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واحية والملك ولا أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تردون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في شتر رادية في جنة آلية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض ولا طعام المسكين فليس, فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون صدق الله العلي العظيم हाणे असां पढ़ियूं आहिनि कुझु आयतूं सूरत अल हाक जूं आयत नंबर तेरहीं खां वठी आयत नंबर सतटीह ताईं हाणे हाक सूरत हाक हिन में जे पहिरीं अर्ज़ु कयोसीं त हाक जी माना क़यामत ॾांहुं इशारो आहे हुन खां पोइ अलाह ताला फरमाए त हिन दुनिया में असीं अज़ाब माण्हुनि खे ॾियूं था उहो बि हक़ीक़त आहे त जेको जेको करे थो सो भोगे थो पर हिंदुनि वटि बि उहो आहे मतिलबु धर्म त पंहिंजो कर्म आहे छा था चवनि त जेको हिते माण्हू करे थो जहिड़ो एज़ यू सो सोशल यू बि जहिड़ो पोखींदे तहिड़ो लुणंदे त हिते जेके क़ौमूं तबाह बर्बादु थियूं उन्हनि जो ज़िक्र पहिरीं थियो त पंहिंजो अम आद ऐं समूद ऐं पंहिंजो फ्रॉन जो ज़िक्र थियो उन खां पोइ मौत फ़क़ात जेके शहर जेके उबता थी आला सुधम घुमो जा हज़रत इस्लाम जी क़ौम उन खां पोइ हज़रत नूह आल इस्लाम जो ज़िक्र आयो इहे सभई अलाह ताला ईअं ख़तमु कया <clears throat> पंहिंजो हाणे पाण जेके आया तूं पढ़ियोसीं तेरहीं खां उन में हो त फैज़ा नुफ़ सूर पोइ जॾहिं सूर फूकियो वेंदो यानी जॾहिं हीअ दुनिया ख़तमु थींदी ऐं आख़िरत वारी ॻाल्हि जेका हलंदी हाणे सूरत यासीन मज़ टे दफ़ा सूर जो फूकजण जो ज़िक्र आहे पहिरीं आहे सूर जो फूकिजे थो त हर हिकु क़ौम जे लाइ हिकिड़ी को या हिकिड़े माण्हू जे लाइ शख़्स जे लाइ इंडिविजुअल लाइ जेको मौत थिए उन जे लाइ हिकिड़ो फूक आहे फूक आहे उन खां पोइ जेका फूक आहे सभिनी माण्हुनि जी सभिनी खे ख़तमु थियणु हिकिड़ो ॿियो नंबर फूक उहो आहे टियों नंबर फूक खे उथारण जी आहे सूरत यासीन में अहिड़े क़िस्म जी फूकूं आहिनि हिते हाणे जेका फूक पहिरीं थी फज़ नुफ़ फैज़ा नुफ़ ख़फ़ सूर नफ़तुनि वाहिदतुनि हिकिड़ी हुन सां हिकिड़ो ई दफ़ो फूक बि फूक ईंदी सॼी शइ ख़तमु सॼी दुनिया जेका आहे सा आसमान ज़मीन सभु हिकु थी वेंदा وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة ऐं खयों वेंदो होमिलत हामिल खणणु होमिलत पैसो होमिलत अर्ध धरती खणी वेंदी ऐं जबल खयां वेंदा त दुख वाहिदतनि भई ॾाठा वेंदा या ॾाठा वेंदा ऐं दाहिण वांगुरु जीअं ॾाहिजे तीअं ॾाठा वेंदा हाणे जबल जेके आहिनि जीअं दड़ा आहिनि मिटी जा वारी जा या पंहिंजो जबल आहिनि हुते ट्रैक्टर इहे अचनि था जेके मशीनूं आणीनि था हणी सिधो करे था छॾींदो हुन मां टनल था कढी छॾीनि या छा था करे छॾींदी माण्हू इंसानु करे थो पर अलाह ताला जे हुकुम सां बि सभु हिकु थी वेंदो लेवल थी वेंदी सॼी ख़तमु ॻाल्हि फयोमाइज़िन वकअल वाक़िया पोइ उन ॾींहुं इहो वाक़ियो थींदो जेको वाक़िअ थियणो आहे हाणे इहो सूरत वाक़िया आहे छवंजाहु नंबर सूरत रहमान खां पोइ सूरत रहमान खां पोइ जेका सूरत आहे उनजो नालो आहे वाक़िया हिदा वकअल वाक़िया हाणे इहो साॻियो लफ़्ज़ु आहे हुते वाक़िया जो ऐं हिन खां अॻु में लफ़्ज़ अची वियो आहे जेका क़यामत जे लाइ अल हाक हिन जो नालो आयो ऐं पंहिंजो अहिड़े क़िस्म सां नाला जेके आहिनि किहावत जा हा हिते वरी अर ॿियो थियो हिन खां पोइ जेको लफ़्ज़ु अचे थो वन उनश्कत समाओ हाणे सूरत क़ुर शरीफ़ जी सूरत आहे इनशिकाक़्क़त टु टुटणु आसमान टुटी पवंदो त हीअ सभई इशारा कनि था हिते इहे इन शकत त इहो मतिलबु त आस सभु ज़मीन आसमान जे टुटणु ख़तमु थियणु मतिलबु त उहा अहिड़ी घड़ी थी वेंदी फूक फूक बि जेका इसराफ़ील अलाम खे हुकुम थींदो फूकींदो वन पोइ आसमान जेको आहे सो वाहियत थी वेंदो हलियो वाहियात पाण चवंदा सिंधीअ में चई वाहियात माण्हू आहे लिगड़ो आहे आहे मतिलबु त हिन में का हिमत कोन्हे का ॻाल्हि कोन्हे को बेकार आहे चट आहे खाते जो चट खाते जो आहे वाहियात आहे पर आसमान जेको आहे सो वाहियत थी वेंदो हलियो वाह इहा थी वेंदो हलियो माना लिगड़ो थींदो साईं दिलड़ो थी वेंदो हलियो साईं तर्ज़ु कयो आहे साहिबु अब्दुल करीम कुरेशी साहिबु रहमतां पोइ फर्माई अला जेके फ़रिश्ता आहिनि से हुनजे पासनि ते हूंदा आसमान त टुटो ज़मीन टुटी ख़तमु थी हाणे अर्श कुर्सी किथे आहिनि अलाह त रब पाक जी मतिलबु हिकिड़ी काइनात आहे जिथे वणेसि उते अर्श हुजे जिते वणेसि उते कुर्सी हुजे जिथे हाणे अर्श ऐं कुर्सी जो छा आहे मतिलबु त उहो हाणे हिते अर्श हा यामिलो अर्श रब जेका फॉक योगी समानिय उन ॾींहुं जेके आहिनि अठ खणी हलंदा हाणे अठ फ़रिश्ता हूंदा जेके मतिलबु त अर्श खणी हलंदा अर्श आहे कुर्सी आहे छा आहे को अलाह ताला जी कुर्सी अलाह ताला जो तख़्त पाण ॼाणे कहिड़ी आहे हुनजो असांखे फ़िक्रु नाहे करण गणती नाहे करिणी कहिड़ी क़िस्म जी आहे पर हिकिड़ो मेटाफॉरिकल जो हिकिड़ो मतिलबु लफ़्ज़ु आहे जेको असांखे ईअं सम्झणो आहे जीअं बसि अलाह ताला चयो आहे तीअं आहे कैफ़ जी ज़रूरत न आहे कैफ़ माना कीअं छा आहे कहिड़ो क़िस्म हीअं मूं शकल कहिड़ी हूंदी हुनजी हैथ कहिड़ी हूंदी हुन जो केतिरी वॾी माप हूंदी केतिरी अलाह ताला हुन में मापंदो कोन मापंदो उतां मथां आहे की हेठि आहे की विच में आहे की किथे आहे हे सभई ॻाल्हियूं सोचण जूं असांजे लाइ न आहिनि अलाह पाण ॼाणे त अर्श कुर्सी मतिलबु हुनजो जेको माना आहे इहा आहे त इहो अलाह ताला जो हुकुम आहे जेको बि मतिलबु काइनात खे हुकुम ॾिनो अथसि उहो आहे हुन ॾींहुं अठ हूंदा जेके संभालींदा हाज़िर कया वेंदव अर्ज़ु कयो वेंदो अर्ज़ु माना पखिड़ साम्हूं रखणु अर्ज़ु थो करिया ही ही ॻाल्हि हीउ कपिड़ो अर्ज़ु हिन जो घणो आहे माना हिनजी वेकर कहिड़ी आहे साम्हूं करे रखी बाबा हिन जो अर्ज़ु घणो आहे त इहो हाज़िर कया वेंदा पेश कया वेंदा अॻियां कया वेंदा ला मिन कुम ख़ौफ़ तव्हांजी का ॻाल्हि ॻुझी कोन हूंदी यानी सभु ॻाल्हियूं जेके तव्हां सोचियो था जेके वीचारियो था जेके दिलि में आहियूं तव्हांजे तव्हांजे कननि ॿुधियूं जेके लफ़्ज़नि चयूं पंहिंजे वात चयूं ज़बान चयूं सभु ॻाल्हि जेका आहे अलाह ताला खां का ॻाल्हि ॻुझी कोन उन वक़्तु सभु पधरी थींदी हाणे जेको धरती ते अलाह ताला खां माफ़ी थो घुरे या रब तूं सतारूब ऐं गफ़ारो जनूब ऐं ऐंब ढकण वारो आहीं बख़्शण वारो आहीं तुंहिंजो उहो अलाह ताला उन ॾींहुं हुनखे चवंदो तो हीअं कयो तो हीअं कयो तो हीअं कयो तूं हीअं कयो हू चवंदो यार बि मूं हीअं कयो बराबरि मूं हीअं कयो चए मूं तुंहिंजो दुनिया में धक ढक ढकियो मूं तोखे उघाड़ो न कयो मूं तुंहिंजो ॻाल्हि पधरी न कई तंहिं करे हाणे बि आऊं तुंहिंजी क़यामत में माण्हुनि जे अॻियां कोन्ह कंदुसि मुंहिंजी एॾो पधरी आहे मूंखे ख़बर आहे त छा थो कयो पर आउं तोखे खजीअ कोन्ह कंदुसि पंहिंजो गुसो कोन्ह कंदुसि माण्हुनि जे ॾाढो ज़लील ख़्वार तोखे कोन्ह कंदुसि छो जो तो अदब कयो हल सतारो अयूब जो अफ़ारो ज़नूब जो ज़हन में तो रखियो ऐं पाण न पुॼायो पर हिकिड़ा माण्हू आहिनि जेको गुनाह जो कमु कंदा पोइ हुन ते पाण पढ़ाईंदा चवंदा मूं हीअं कयो मूं हीअं कयो मूं हीअं कयो मूं फलाणा कम कया फलाणा कमु कया फलाणा कमु कया जेके पाण पढ़ाइण जे लाइ जेके माण्हू कनि था उन्हनि जी ॻाल्हि उते क़यामती ॾींहुं पधरी कई वेंदी सभिनी जे साम्हूं त हाणे ॾियो मोह ज़लत ज़लील ऐं ख़्वार थियो सभिनी दुनिया सॼी काइनात जे साम्हूं सभिनी माण्हुनि जे साम्हूं अॻियनि पोयनि जे साम्हूं पंहिंजे पंहिंजनि परावनि जे साम्हूं त इन करे माण्हू जेको बुछड़ो कमु हिकिड़ो त करे न जेकॾहिं करे अलाह ताला खां माफ़ी घुरे ऐं अलाह ताला जे ॾाढो वॾाए अलाह ताला खे चयो चए त त रब सतारो भई भई गफ़ारो ज़नू कुवत ताईं अहिड़े क़िस्म जी मतिलबु ज़हन में रखिजे इहा ॻाल्हि हाणे हिते फरमायो थो अल्ला ताला छो इहो मैज़न उहो ॾींहुं अहिड़ो हूंदो ला मिन कुम का बि ॻाल्हि लिखियलु कोन हूंदी अलाह ताला खां हुन ॾींहुं सभु ॻाल्हि पधरी थी वेंदी हाणे ईअं आहे मतिलबु चवंदो कीअं पधरी हूंदी अलाह ताला खां भई हाणे हिकिड़ी कैमरा लॻी पई आहे हीअ जेको आवाज़ु आहे लॻो पियो मुंहिंजो ऑडियो आहे पर जेकॾहिं हीअ वीडियो हुजे त आउं बूथ बुछो करियां की हीअं करियां की पंहिंजे हथ खे हेॾां लुॾियां की होॾां लुॾियां की छा करियां हिन पासे निहारियां हुन पासे निहारियां सॼो हिन में रिकॉड पियो थिए हाणे ऐं जीअं वरी ॿीहर ॾिसंदुसि हुनखे त उहे ॿुधाईंदो जीअं मूं चयो हूंदो मूं जीअं कयो हूंदो त मूंखां ॿुधाईंदो हाणे हिन में जे वस कोन्हे त मुंहिंजी ॻाल्हि मूं चई हुजे हीअं वरी चए हूअं का बदिलाए कोन्ह थो इन करे उते उहा सॼी ॻाल्हि पधरी हूंदी उहा जेके लिकी पई आहे हीउ जेको निड़गट में अलाह ताला चयोसि बनी साहिल में त हिते तव्हांजी लॻो पियो आहे निरगट में जेका चिप जेका लॻी पई आहे तव्हांजे उहा क़यामती उहा चिप खुलंदी उहा तव्हां सॼो किताबु पढ़ंदव त ईअं किताबु पढ़ंदव जीअं ही ऑडियो ऐं वीडियो हाणे तव्हां ॾिसो था बसि बिल्कुलु हाणे सम्झ में अची वई ॻाल्हि असांखे चङी तरह अॻु में माण्हू जे लाइ ईमान सां त सम्झूं पंहिंजे ज़ुमान जे ज़ोर ते चवंदा अल्ला ताला चए थो नबी पाक सलाह असांखे वरी ॿुधायो आहे इन करे असीं मञूं था हाणे असीं त अलाह ताला ऐं नबी पाक अलाह जूं बि ॻाल्हियूं सभई मञूं था पर हाणे त अखियुनि सां ॾिसूं पिया त जेको बि आवाज़ था कढूं जेको बि शकिल था करियूं जेका बि था करियूं उहा टेप थी पई थिए पई वीडियो थी या ऑडियो थी जेका बि थी त उहो पंहिंजो सॼो ॾेखारे थी इन करे का लिकल ॻाल्हि कोन थींदी उन ॾींहुं इन ज़रनि थो अनी मुलाखनि उहो ईमान वारो माण्हू जेको आहे उहो चवंदो त आऊं त चवंदो हुउसि सोचींदो हुअसि जनंत मूंखे इहो वीचारु हो ख़्यालु हो ज़न हो कंजक्शर हो कंजक्चर हिते यकीन जे माना में आहे ज़न कंहिं वक़्तु मतिलबु त सिर्फ़ु शक जे माना में ऐं कंहिं वक़्तु जेको किथे माना बिल्कुलु मूंखे पको पुख़्तो यकीन हो इनी ज़नंत मूंखे तमामु पक हुई ॼण यकीन हो अनी मुलाकिन हिसाबी त इहो मुलाक़ात थींदी ऐं पंहिंजो मिलंदुसि हिसाब सां यानी हिसाब जहिड़ो मुंहिंजो आहे उहो मूंखे सुठो मिलंदो ऐं हिते साईं ॿेर वारे साहिबु तर्जुमो कयो आहे तमामु सुहिणो चए थो त आऊं माणींदुसि हिसाब पंहिंजो यानी तव्हां जेको कयो आहे उनजो मज़ो माणींदव उनजो हासिलु थींदो तव्हांखे जेको तव्हांखे चयो हिन करे सूरत ज़लज़ाल में अलाह ताला चयो त उन ॾींहुं जेको ज़रो चङाई जो कयो हूंदा आहियूं उहो बि ॾिसंदो ऐं जेको च बुछड़ाई जो सो बि ॾिसंदो पाण ॾिसंदो पोइ अलाह ताला जे कॾहिं लिकाए हुनजी पधरी न करे विछराई त उहो पाण वस वारो आहे जेकॾहिं पधरो करे सभिनी याॾो ख़्वार ऐं ख़राबु ऐं ज़लील करे त हो पाण वस वारो आहे हिन करे अलाह ताला खां माफ़ी घुरी त यार रब तूं सतारो यू भई यार रब तूं वफ़ारो वारो जिनू भाई यार त तूं बक़्श जां यार त ढकु ढक जा यार ओघर ढक जा असांजी अनी मुलाखिन हिसाबी फवफ़ी फ़वीरा जीअ पोइ उहो हूंदो हयाती वणंदड़ में उहो माना उहो माण्हू उहो जेको शख़्स हूंदो सो पंहिंजे हयाती मंझि सुहिणी हयाती में यानी ज़िंदगी उन मंझि जन्नत में हूंदो फी जन्नतिन थ आली जन्नत जेका मथां ई जन्नत जेका आहे उन में जन्नतनि जा नाला केतिरा आहिनि क़ुर शरीफ़ में पोइ वरी ॾिसणु खपनि को जन्नत नाईम आहे जन्नत अलस आहे जन्नत फलाणी आहे जन्नत आदन आहे जन्नत हाणे हिते ई आल ई आहे वॾी जन्नत जेका मथां ई आहे उहा आहे कुतूफ़ा दानियतुनि हुनजा मेवा जेके आहिनि से वेझा हूंदा यानी अहिड़ो हूंदो जो माण्हू चवंदो त हीअं हथु करे बसि उहो हथ में अची वेंदो मतिलबु त अहिड़ो कोन तव्हांखे ॾाकण खणी मथे चढ़णो पवंदो या नोड़ी सां कंहिं शइ सां हीअं करे हुनखे कटिणो पवंदो बसि जल्दी अची वेंदो हलियो जेको तव्हां चाहींदो कुतु फ़ान कुलू अश्रबू हनी आहिनि हुनखे चयो वेंदो त खाओ ऐं पीओ हनी आहिनि रज करे ख़ुशीअ सां साईं रज करे तर्ज़ कयो आहे रज करे माना सोण अहिड़े नमूने सां जंहिंमें तकलीफ़ तव्हांखे न थिए हनीनि जी माना आहे त अहिड़े नमूने सां खाइण पीअण जो मज़ो बि अचे लुत्फ़ बि अचे ऐं पेट वरी ख़राब बि न थिए हुन में का बि बीमारी बि न थिए को पेट में सूर बि न थिए को दस्त बि न थियनि को मथां का तकलीफ़ न थिए या हनी आहे न मतिलबु अहिड़े मज़े सां सुहिणे नमूने सां खाइजे जो उहो पंहिंजे जिस्म खे वणे ऐं पंहिंजे तबियत खे वणे ऐं सुठो लॻे ऐं ख़ुशी सां कुलू वशरबू हनीम बिमा असलफ़ फिल अयाम इल ख़ाली इन करे जो अॻे जेको मोकिलियो अथव पंहिंजे गुज़िरियल ज़माने में यानी धरती ते जॾहिं हुओ तॾहिं जेकी ॻाल्हियूं कयूं सुठाई जा चङाई जा उहो उन्हनि ॻाल्हियुनि जे मुताबिक़ तव्हांखे ई इनाम थो मिले पियो तव्हांखे ही मज़ो माणियो हाणे पंहिंजो मुलाकिन हाकम किताब हा पंहिंजो लफ़्ज़ पढ़ियोसीं या कोन पढ़ियोसीं फाम फार्म उहो थी किताब हुई यमीन ई जॾहिं किताबु मिलंदो हुनखे साॼे हथ में हा किताब इहा ॿियनि खे चवंदो त मुंहिंजा किताब पढ़ो जेको हिकु माण्हू सुठो थो कमु करे ॿारड़ो आहे नंढड़ो आहे उहो चवंदो मुंहिंजो ई ॾिसो मुंहिंजो ई ॾिसो मुंहिंजो ई ॾिसो यानी अहिड़ो सुठो हूंदो कमु जो मां तव्हां सभिनी खे ॾेखारियां पंहिंजे दोस्तनि खे यारनि खे ॾिसो मुंहिंजो ऐं पास थियो आहियां मतिलबु पंहिंजो इम्तिहान थो थिए मैट्रिक जो की बी ए जो की एम ए जो एम बी बी एस जो इंजीनियरिंग जो फलाणो त चवंदा मुंहिंजी रिज़ल्ट ॾिसो कहिड़ी सुठी आहे मुंहिंजी रिज़ल्ट मूं ए पास कयो आहे ए प्लस पियो आहे मुंहिंजो ए डबल ए लॻो पियो आहे ट्रिपल ए लॻो पियो आहे मुंहिंजो हेठि लॻो पियो आहे हू लॻो पियो आहे त उहो हुनखे ख़ुशी थींदी ॾेखारण जी पर जेको ॿियो ॿियो जेको माण्हू हूंदो ख़राबु त चवंदो मुंहिंजो किताब हूंदो केरु न ॾिसे मुंहिंजी रिज़ल्ट हूंदो केरु न ॾिसे सुठो आहे पाण लिकाईंदो ॻाल्हि खे अहिड़े नमूने सां पोइ उनजी बि ॻाल्हि ईंदी आहे हाणे इशतुरा मुलाक़ हिसाबी फ़ौफ़ी इशतुरादीअ फी जनत हा दानियतू न मिलण जे लाइ सुठो मां हिसाब ऐं हुन आऊं न हुन सम्झां त मुंहिंजो हिसाबु कहिड़ो थियो मूंखे हुन ख़बर न पए सुठो आहे पोइ लवाईंदो त भई रिज़ल्ट ॾे हली चवंदो यार हली यार त हली यार ॾिसूं अख़बार वठी अचूं या उहो बोर्ड ते लॻो पियो आहे अख़बार हली पढ़ूं हुनखे सुझे थो मूं वांगुरु फेल थियो हूंदो पोइ चवंदो हाणे केरु थो हले त ई वञो आहे ऐं कोन थो हलां मूंखे पेट में सूरु आहे या मुंहिंजो पेर में सूरु आहे ऐं हली कोन थो सघां मर्ज़ु आहे मूंखे तप अची वियो आहे मूंखे मथे में सूरु आहे ऐं हलां कोन थो तई वञी ॾिसी अचिजो ऐं मूंखे ख़ैरु आहे त मतिलबु त हू चवंदो त मूंखे किताबु जो न मिले सुठो आहे मुंहिंजो रिज़ल्ट मूंखे हुन न मिले सुठी आहे वलम आदरे मां हिसाब इहे ऐं आऊं त न ॼाणा त मुंहिंजो हिसाबु कहिड़ो थियो आहे सुठो आहे मुंहिंजे लाइ भलो कमु इहो थींदो मूंखे ख़बर न पए ऐं सुठो पियो वञा ॿिए ख़बर हुओ ॿिए पंहिंजो मज़े में या लही त हा कान थियल खादीअ हा जेकर मौत हुजे हा पूरो कंदड़ जो आऊं वरी जागान जागाना सुठो हुनजो उथान आदि सुठो हो या लही त हा कान थियल खादीअ कदा थी चुको आहे यानी सॼो कमु मुंहिंजो पूरो थी चुको हुजे हा भले सूरत अमय त सा हलूं में आख़िर में जो याल तनी कुन त थुराब आहे ऐं एकाश ऐं हुन जेकॾहिं खाक हुजां मिठी हुजां कुन त थुराब आहे तूं त हिते वेही चवंदो मुंहिंजो कमु हूंदो पूरो थी वञे हा ऐं मूंखे न उथारींदा मूंखे बास बादल मौत न थी आहे सुठो हो मुंहिंजे लाइ मां आगना अनी मालीअ हाणे मूं हेॾा माल ॿाल गॾु कया पर मूंखे त हिते कमु कोन आया कोननि न बचाए सघिया मूंखे मुंहिंजे माल मूंखे न अनी सुल्तान ख़ुज़ू पोइ चयो वेंदो अलाह ताला जी तरफ़ां फ़रिश्तनि खे या फ़रिश्ता चवंदा वठोसि ऐं घटि विझोसि विझोसि विझबो आहे त ढोर भॼ भॼो कर भाॼो कर थी वेंदो आहे हेॾां होॾां भॼी वेंदो होॾां पोइ हुनखे बि विझंदा घटि हेॾां ॻिछी मञा हेठि टंगुनि में पियो लड़कंदो हुनजे पोइ जेकॾहिं भॼंदो ज़ोर त तकिड़ो त हुनखे लॻंदो टंगुनि में हिन पासे हुन पासे हुन करे भॼंदो कोन वीचारो वेठि बीठो हूंदो इहो घटि विझोसि हुनखे जो ॻिछी खां वठी पेरनि ताईं हुजेसि ऐं पंहिंजे जेलनि में बि विझंदा आहिनि इहो जेको इहो बि घटि अहिड़े क़िस्म जो जो हिकिड़नि खे त हथु कढ़ी विझंदा आहिनि पोइ ॿियनि खे वरी हेठि पेरनि मंझि बि त भॼी न वञे हमरा जेकॾहिं रुॻो हुनखे भत कढियूं हूंदियूं पेर खुलियल हूंदुसि त वॼी वेंदो हलियो कंहिं वक़्तु मौको मिलियुसि त पर हिन करे पोइ वरी घटि घटि विझंदुसि उहो उहो आहे त गलू ख़ुज़ू फ़ुल्लू फ़ुल्लू पोइ विझोसि घटि गुलू पोइ सिमल जहीम सलू पोइ जन में उछलियोसि उछलियोसि त सड़े हाणे सलू जी माना भई उछ यानी अहिड़ो उछल जीअं बाह बाहमीह काठी थी विझजे त उन उन लफ़्ज़ ॿई माना माना उछलाइण अहिड़े नमूने सां जो सड़े वञी शइ सलाद इन सलू सलाह मज़ा निकितो आहे लफ़्ज़ सलाद जी माना बि आहे सड़णु ॿरण निमाज़ जेका पढ़िजे थी उहो बि हिकिड़ो पाण तपस्या आहे जेको पंहिंजे पाण खे हिते पंहिंजो इम्तिहान आहे पंहिंजो सड़ण जी बराबरि आहे चए पढ़ियो आहे पर कढियो कोन्हे त चइबो आहे भई मदद इल्मु हासिलु कयईं पर अञा सड़ियो भरियो कोन्हे जो समुझ में अचेसि ॻाल्हि त पोइ विझोसि हुनखे ज़ंजीर जेका सतरि ज़रा हुजे सतरि ग्रांटूं हुजे या सतरि फुट हुजे या केतिरो हुजे सतरि फुट हाणे कहिड़ी उहा हूंदी ज़ंजीर माण्हू थियो अठनि फुटनि जो सतनि फुटनि छहनि फुटनि जो साढनि पंजनि फुटनि जो मूं वांगुरु पर हाणे हुनखे विझबी ज़ंजीर कहिड़े क़िस्म जी ज़ंजीर हूंदी अलाह खे ख़बर आहे त उहा ज़ंजीर छा हूंदी या जीअं पंजोड़ थींदो आहे जंहिंमें फासी पवंदो आहे जानवर त उहो चइनि पासनि खां मतिलबु त ज़ंजीर जी ठहियलु हूंदी या ज़र हूंदी या ज़ंजीर जी ठहियलु हूंदी या अहिड़े क़िस्म जो को अलाह ताला हूंदो या जिस्म जा हिकिड़े पासे खां घिरी ॿिए पासे हली वेंदी कहिड़ी ज़ंजीर हूंदी अलाह ताला पनाह में रखे पंहिंजे सुमफ़ी तिन ज़र ओ हा ऐं पोइ जकड़ियोसि हुनखे काबू करे हिन अज़ीम छो ईअं थो कयो वञे हुनखे जान में थो पुछलियो वञे हाणे ॿ हिते सबबु हिन सूरत मज़ अलाह ताला ॿुधाए थो पहिरियों हिकिड़ो इहो त उन अलाह ते ईमान न थिए आंदो जेको ताला जेको अज़ीम आहे न थिए आंदो पहिरीं इहा ॻाल्हि हुन खां पोइ ॿी ॻाल्हि जेका चए थो भला अला मिसकीन ऐं मिसकीननि जे लाइ ताम जो बंदोबस्तु कोन कंदो हो माण्हुनि खे आभारींदो कोन हो त को त भई हिन खारायो माण्हुनि खे बंदोबस्तु करण जे माना में त पंहिंजो खाराइण पीआरण जो बंदोबस्तु हाणे हिकिड़ा माण्हू आहिनि जेके पंहिंजे हिन में बाबा ख़ैरु ख़ैरात कोन कबी हीउ कोन कबो मरी वियो त बि कोन कबो ईद ते बि कोन कबो छा ला कबो हीउ कबो हू कबो ख़ैरु ख़ैरात न कबी हाणे अलाह ताला हिते चए थो उहे जेके माण्हू ख़ैरु ख़ैरात नथा कनि ॿियनि खे नथा खाराइनि ओड़े पाड़े खे ग़रीबनि खे पंहिंजे मिटनि माइटनि खे हिननि खे उन्हनि खे नथा खाराइनि उन्हनि जे लाइ ई सज़ा आहे वॾी ॿ ॻाल्हियूं आहिनि ईमान जो हुअणु ऐं खाराइण इहे ॿ ॻाल्हियूं हिते थियूं हुजनि पॉज़िटिव उहे जेकॾहिं हुनमें न आहिनि त पोइ फलैश लहुल योम हा हुना हमीम पोइ उन माण्हू जे लाइ उन ॾींहुं यानी क़यामत ॾींहुं को दोस्त अहिड़ो कोन हूंदो हमीम हमी माना गरम आहे पर हमीम माना गरम यानी हॉट फ्रैंड यानी छा चइबो आहे पंहिंजो गरम लफ़्ज़ की माना कजे यानी तमामु घाटो दोस्त जेको आहे उहो उहो हुजे हुन ॾींहुं को कोन हूंदो जेको हुनजो बचाव करे भला ऐं हुन ॾींहुं क़यामत जे ॾींहुं हुनजे लाइ को ताम कोन छो हुन ताम मोकिली कोन कंहिंखे खाराई कोन हाणे हू चवंदो बाबा असलीम खाए पूं खा भला यार पूं जेका आहे जेका वहे थी पई जो जहन में हिननि जे जिस्म जा इहा तोखे था खारायूं हल छो छो त हुते तो कंहिंखे कोन थिए खारायो न को मर मरी थी वियो को माण्हू जेको न हुनखे खार उन उन जे लाइ खाराई आहे न को को ख़ैरात को जुमे जे ॾींहुं न को को ईद जे ॾींहुं न को को बरात जे ॾींहुं न को को मिलाद नबी जे ॾींहुं न को को फलाणे ॾींहुं न को को टीरे ॾींहुं की न को मटीरे ॾींहुं ॾिठी थिए माण्हू मरनि पिया बुख में तूं वेठे खाईंदो मज़ाक कंदो महल में वेठो वञे पंहिंजे पाड़ेस जे घरनि ॾे वरी खलूं ते उछली केलनि जूं की ॾाढ़ूअ जी खल ते उछली की भले उहे सिकनि हुन जा ॿार की बचा की छा ऐं पंहिंजो तोखे मज़ो लॻो पियो हो हाणे तूं हीउ तूं अथई सा हाणे तूं खा ऐं पी पंहिंजो मज़ो कर लाया कुल हू इल खा थियो उन उहो कंहिं कंहिं माण्हू खे न मिलंदो छा उन्हनि जे जन ख़ता कई हूंदी हाणे इहे ॿ ॻाल्हियूं हिन सूरत में कयूं हाणे सूरत महारत जेका हिन खां पोइ जेका आई उहा अॻु में पाण पढ़ी चुका आहियूं उनमें अलाह ताला फरमायो त पंहिंजो ॾह ॾह माण्हुनि जी सिफ़तूं आहिनि पॉज़िटिव जंहिंजे करे माण्हू जन्नत में वेंदा पंहिंजो उन्हनि जो ज़िक्र कयो अलाह ताला إلا المسلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم في أموالهم حق معلوم لسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير معمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن اتقى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون هم هم قائمون جنات शादाती हाणे इहे सभई आयतूं معارج महारज में 22 ॿावीह کان खां वठी 35 पंजटीह आयत ताईं इहो थियो त जे माण्हू جن खे अलाह ताला जेके कामयाब आहिनि जनत में मोकिलींदो जिन खे निजात मिलंदी उहे अहिड़े क़िस्म जा माण्हू आहिनि हाणे सूरत मुदसर माण्हू खां पुछियो वेंदो काफ़ंदो जान में तोखे छा थियो आहे त कीअं पहुची वियो हलियो उते अलाए अलाह ताला फ़रमायो त सूरत मुदसर जे उणेतालीह आयत खां वठी पढ़जे जेकॾहिं पंहिंजो त अलाह ताला चए थो कुल कुल नफ़्सिन बि मां अकस्मत असहाबल यमीन फिजनातिन जन्नत में पुछंदा पंहिंजे अनिल मुजिरी मुमनि खां पुछंदा हुआसीं दोस्त पाण वेठा हूंदा जिनत में मुजिमनि खां पुछंदा जेके जन में वेठा हूंदा ॼणा हू ॻाल्हायां पियो त पाकिस्तान वारो ॿुधंदो हिंदुस्तान वारो ॿुधंदो आहे अमेरिका में हूंदो त उहो ॿुधंदो त हुते जनत वारो माण्हू जानवी सां ॻाल्हाए सघंदो हीअं पाण जीअं हींअर पाण पाण ॻाल्हायूं पिया पंहिंजे हिन मोबाइल ते अला ताला हुते मोबाइल पंहिंजा ठहियल आहिनि जेके जहिड़ी कम्यूनिकेशन सिस्टम अला वटि आहे हुन सां ॻाल्हाईंदो हुनखे अनिल मुजिमीन तोखे कहिड़ी ॻाल्हि ते जान में पहुचायो आहे हू चवंदो कालू चवंदा लम नखु मिनल मुस्लिन असीं निमाज़िन मां कोन्ह वलम नखु नुत इमुल मिसकिन मिसकिन खे ताम कोन खारायोसूं वकुना नखूद माल ऐं इस्तेज़ा करण वारनि सां खौद करण सां कल मस्ख़री ठठो ठठोल ऐं पंहिंजो भोग भोग जो सॼो ज़िंदगी हुनजे लाइ भोग बसि हीअ बि भोग हू बि भोग हीअ बि भोग हिन जी मस्ख़री हुन जी मस्ख़री हुन जी मस्ख़री माण्हुनि जी चिड़ चिड़ करणु हीअ करणु चयो उहो आउं कंदो रहियुसि बसि भ कुन्डा नुक़ज़िब बि योम दीन ऐं योम दीन खां आख़िरत अज़ब जे हिसाब किताब खां उनखां उनजो असां उनखे कूड़ो ते चयोसीं हथ अथा नल यकीन एसि ताईं इहो यकीन थी वियो अॼु पहुतासीं हुते सूरत हिजर जे आख़िर में अलाह ताला चयो अला पंहिंजे नबी खे त तूं चवंदो रह ज़िक्र कंदो रह अलाह ताला जी तस्वीर कंदो रह जेसिताईं मौत अचे यकीन जी माना हिते मौत आयो ऐं वरी क़यामत में उथियो माण्हू या थी यकीन जी माना फ़मात आहिनि फाउ शफ़ात पोइ हुनखे को शफ़ात कोन करे सघंदो शफ़ात करण वारनि वञा अहिड़ी अहिड़ी तरह जेको आहे अलाह ताला फरमा ला या ख़ा थियो हाणे हिते असां वक़फ़ो कंदासीं इनशा अलाह हीअ सत ॾींहं आए थी माना पहिरीं हिन सूरत में जो हो त दुनिया जा ई अज़ाब आहिनि ॿी पोइ उनजो ॿियो हिसो जेको त जन्नत जॾहिं मतिलबु दुनिया ख़तमु थींदी ऐं उनखां पोइ जन्नत ऐं दौलख में माण्हू वेंदा ऐं दोदख में जेके उहा माण्हू